Pyetja tjetër që ju drejtua shehut nderuar Abdulaziz El Burai Allahu e ruajt. Allahu i bekoft dhe u dhëntë mira shehu ynë. Ky pyetës thot, si të kurohemi nga mësyshi, pra nga marrja mësysh apo nga magjia, duke qenë që nuk e njohim personin që na ka marrë mësysh, si dhe as magjistarin që na ka bërë magji. Allahu ju shpërbleftë me të mira. Është përgjigjur shehu i nderuar duke thënë: Inshallah, Kjo është pyetja e fundit për këtë takim. Sidoqoftë Allahu i bekoft, nuk është e domosdoshme patjetër që ta dish se kush është ai që të ka marrë mësysh. Dhe nuk është e domosdoshme patjetër ta dish se kush është ai që të ka bërë magji. Shpeshtoje leximin e Kuranit, derisa të të shërojë Allahu i lartësuar. Ky është ilaçi më i mirë. Thot Allahu Azza wa Jall, "Qul huwa lil ladhina amanu hudaw wa shifa." Thuaj, ai Kurani për ata që besuan është udhëzim dhe ilaç. Dhe thot i lartësuari, "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dhe ne shpallim nga Kurani atë që është ilaç dhe mëshirë për besimtarët, e zullumqarëve ai vetëm ua shton humbjen. Thot Allahu i lartësuar, ja ejjuhel ledhine amenu, kad xhaekum meuidhetun min rabbikum, wa shifaun lima fi sudur, wa huda wa rahmetun lil mu'minin. Pra thot i lartësuari, o ju njerëz ju ka ardhur këshilla, kurani, nga zoti juaj, ilaç për atë që është në zemra, pra në kraharor, dhe udhëzim mëshirë për besimtarët. Pra,